Moza Mozalegea Espainiako gobernuak 2008an indarrean jarritako hiritar sagortasunaren babeserako legea Euskal Autonomia Erkidegoan sortzi mila aldiz baliatua izan da. Lege honek herritarren askatasunak mugatzen ditu eta kazetarien lana ere baldintzatzen du. Gazteizko alabedi erratia lege honen ondorioak jasan ditu. Mikel Zaiz de Buruaga kazetaria errekan lehor auzo autogestionatuan kazetari lanetan ari zela salaketa jaso zuen ba, eta amabostean e, eh, e, eh, ezarri zela, e, lege hau, e, eta, eta orain arte ba, ba, aplikatu dela, e, sortzi mila aldiz, alditan baino gehiagotan, Eusko Jaularitzaren partetik, e, gero ez dugu ez gara sartuko datu zehatzera, ba, e, eren Nafarroako gobernuaren kasuan edo edo Espainiar gobernuaren kasuan, baina baina bueno, beintzat Eusko Jaurlaritzak 8000 aldiz baino baino gehiago aplikatu du eh lege hau. Egun hartako, maiatzaren eh, emesortziko e, eh, amabiperdiak aldera, ba hartzain bat, eh, niri urbildu zitzaidan, e, lanak egiten dituen bitartean, eta, eta bere porrarekin, nire lanerako erabiltzen ari nintzen telefonoa, ba, idera bota zuen eta, eta suntzitu egin zuen, ez? lanerako erabiltzen ari ginen tresna hori. E, momentu horretan guk eskatu genuen, e, poliz, e, horren e, identifikazioa eta azalpenak, e, eta inongo momentutan ez ziguten izun bat jasoko genuela notifik, notifikatu. Baina ala ere, e, egun horretan e, alabeditik e, komunikatu publiko bat e, kaleratu genuen, e, jasotako eraso hori salatzeko, baina e, bi hilabete geroago notifikazio bat jaso genuen, eta notifikazio horretan zeireun da euroko izun bat esartzen ziguten e, eh, mozallegearen arabera. Mozallege horren e, hogeita masei puntu garren e, gatik. Eta artikulu horrek esaten duena da, e, erresistentzia edo, edo desobedientzia falta bat e, egin genuela ba, bueno, autoritateko agente baten e, kontra, ez? Ego Euskal Herrian 2006 eta 2006 arteko urte terdian amaika mila prozedura zabaldu dituzte mozalegea erabilita. Eta horietatik lau mila inguru zerikusi zuzena dute eskubene zibil eta politikoen arloarekin. Manifestazioak, protesta afitxak jartzea, besteak beste. 2008an Eusko Legebiltzarrak mozalegea ez baliatzea erabaki zuen. Azte azken eleak libre mugimendua alabedigerratia eta kaleratzeak estop kolektibo kordezkariak Eusko Legebiltzarrean agerraldia eskaini dute. Zuli gara Legebiltzarrera ba, ba hori aipatze eskatzeko edo exigitzeko e, benetan konpromiso errealak hartzeko eta eta injustua den lege hau ba, ba bueno, bertan berauztea edo edo alik eta eh, ba, bueno, aldaketa gehien e, sartu, sartu alitzateaz. Moza legea indarrean jarri zenetik, zer esan handia piztu du. Eskubide zibilen aldeko elkarteta eragilek, hiritar ororen kontrol mugagabeari ateak irekitzen dizkiola salatzen dute.